mukije mwebwe mwese mukurikira ibiganiro vya radio isanganiro kaze muri ano makuru duhera kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira mu mugambwe CNR ngo barumvikanye ku kibazo catumye mu minsi heze bankigwa ibikorwa byo guhimbaza imyaka ine uwo mugambwe maze uvutse imiryango hirenga ijana eh, na mirongo itanu y'abanyesororezo muri komine kanyosha isaba ibiganiro n'ubushikiranganje bujejwe inyubako ubwo bwo buvuga ko baba mu matongo ya leta nabo bakemeza ko ari yabo. ubukene ngo bw'ibitekerezo bishasha by'ibidandazwa biseseka nk'amavuta no kuba bizi kuboneka bizinze ni intambamyi kwikurikizwa ry'ingingo ibuza gukoresha amacupa eh, y'ibyo biseseka yo mu dusashe bita plastique eh, yamaze gukora tubafitiye na yandi y'inkino ija kuvuga mu mpera y'ano makuru ndasubiye kubaramutsa sangwa ikaze isanganiro inama isumba indongozi z'umugambwe senele ngo zarumvikanye ku kibazo cyo kutumvikana cyatumye bankigwa ibikorwa byo guhimbaza imyaka ine iheze uwo mugambwe umaze wemerewe gukora ku mugaragaro agatorwa saharongo SNL asaba intwaro kutivanga mu bibazo by'abanywanyi b'imigambwe akaba yabivuze kuri wa mbere mu kiganiro kubamenyesha makuru kubijanye n'integuro z'iyo sabukuru hamwe n'inama rukokoma uwo mugambwe wimirije ku kibazo c'uburongozi agatorwa saharashima amajambo ashikirizwa n'indongozi ariko kandi agahamagarira izo ndongozi nyene gushira mu bikorwa ayo majambo ijwi ryiwe batwereka muhinga buhinga yuko ritarashobora kuboneka basaba kugiranira ibiganiro n'umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu si ujejwe iby'inyubako nk'uko nabibabwiye nsongora mu kanya abo nabo n'abanyagihugu bo kumutumba sororezo wa zone Muira komine kanyosha intara ya bujumbura bagizwe n'imiryango irenga ijana na mirongo itanu ni nyuma y'indwi imwe uwo mushikiranganji yishikiye kuri uwo mutumba wa sororezo akamenyesha abahaba ko bari mu matongo ya leta anabasaba ko boyavamwo vuba ivyo abo banyagihugu ivyo abo banyagihugu batemera bakavuga ko ayo matongo araya basokuru babo nkuko abari bituye umushikiranganje kuri no wa mbere bavyiganiye radio isanganiro tukaba tutararonka ku telefone ndi ku masabo Clement ajerwe gutanga makuru mu bushikiranganje bujerwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi kubera ico gihe igihe cyose twamurondeye telefone yiwe e, yarizimije ubukene bw'ibitekezo bishasha by'ibidandazwa biseseka nk'amavuta no kuboneka bizimbye n'intambamyi ku ikurikizwa ry'ingingo ibuza gukoresha amacupa ameneka yakoze mu gihe abadandariza amavuta mu isoko ya kotebu bidoga ko amacupa mashasha batekeramwo adakomeye bikabatera guhomba abaguzi bo bibaza ko bazimbwa ku mavuta kubera ivyo bitekezo bigoye kuronka bagasaba ababijejwe gufasha kugira ngo ibitekezo biboneke ku bwinshi kandi bizimbutse buraca mugacana ayandi mu nkino nababwiye ko tubafitiye inkuru ya bucana yandi umuhagarikizi w'urukino rwa karate abanza ngo kuronswa inyigisho zimuha uburenganzira bwo guhagarikira amahiganwa atandukanye y'urwo rukino rwa karate reveriyano mbanze ndore arongoye igisata kijejwe abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu burundi amenyesha ko umuhagarikizi w'inkino za karate ategerezwa kuba afise umukanda w'ibara ryirabura ceinture noire mu gifaransa ucana yandi y'inkino na Jean Marie Vianney kumana. umuhagarikizi urukino rwa karate abanza kuroswa inyigisho zimuha uburenganzira bwo guhagarikira amahiganwa atandukanye nk'uko bishikirizwa na Reveriano Mbanzendore arongoye igisata kijejwe abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi umuhagarikizi w'urukino rwa karate ni umuntu aba yaragize inyigisho ku bijyanye eh, n'amategeko y'urukino rwa karate umuhagarikizi w'urukino rwa karate ngo ategerezwa kuba afise umukanda w'ibara ryirabura eh, kugira ubu umuhagarikizi ni uko icya mbere ku byerekeye amadiporome aba ari umuntu afise kuva kuri sentire noire dezemudane kuduga uwo arongoye igisata kijejwe abahagarikizi mu ishyirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi avuga ko mu Burundi abamaze kuronka umukanda w'ibara ry'urwatsi rubisi ko babemerera guhagarikira amahiganwa twebwe mu Burundi twarabyoroheje turavuga duti n'umaze kugira ceinture verte arashobora kuza akagira ama formation eh, ku mategeko y'urukino rwa karate hama kuba umuhagarikizi eh, w'inkino za karate ngaha mu Burundi muri izo nyigisho zitanga uburenganzira bwo guhagarikira inkino za karate ngo babigisha amategeko atandukanye agenga ubwo rukino nk'uko bibandanya bishikirizwa na Reveriano Mbanze Ndore inyigisho aba yaragize zerekeye ya mategeko nayo akaba yashyizweho na federation mondiale ya karate ni ukuvuga ishyirahamwe ry'urukino rwa karate ku isi izo nyigisho ngo zikaba zitunganywa mu mico ibiri itandukanye ikinwamo urukino rwa karate izo nyigisho rero zitunganijwe mu mice ibiri hariho ibijyanye na kata bijya by'amademonstration kuko kata ifise amategeko yayo hama na komite bijya byakomba nayo ikagira amategeko yayo Eh, ngaho rero umuhagarikizi mu kugira amaforomasiyo twisunga ibyo bice bibiri bya hegrema cyangwa by'amategeko eh, y'urukino rwa karate ku isi kugira umuhagarikizi aronke uburenganzira bwo guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu ngo banza kuroswa izindi nyigisho zitunganywa ku rwego mpuzamakungu duhereye nko ku rwego rw'igihugu hariho abo bita aba arbitre egige national tukaja tuduga hakaba les arbitre egige regionaux hama n'abajije rero e arbitre continental Rakoze Jean Marie Vianney ngendakumana kuri iyo nkuru ya bucana yandi y'inkino ahejeje kudushikiriza Mudutunge ku majwi tutashoboye kuronka yandi kurano makuru ariko makuru havugwa mu makungu muri Turkiya na Syria harabandanya kuvugwa uno munsi ikinyamugigima gikomeye catikije inganda haraheze ukwezi kuri notariki ya gatandatu hari itariki zitandatu rero z'ukwezi kwa kabiri guheze no mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ako kaga bakaba barenga ibihumbi mirongo itanu na bibiri mu gihugu cya mari eh, bibaza nimba hazoba canke hatazoba amatora ajanye no kwemeza ibwirizwa shingiro rishasha nkuko bitekanijwe eh, ku itariki 19 za kuno kwezi kwa gatatu abari ku butegetsi bw'imfatakibanza muri ico gihugu ntibaragira ico bavuze kugeza n'ubu yuko ayo matora yigizwe inyuma canke naho kubazgumizaho iryo sango ico bikoze nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI ibikenewe byose ngo ntibirakwira haba mu bijanye n'uburyo canka amategeko leta yoba yarahamagariye abatora kwitegurira ico gikorwa itariki 17 z'ukwezi guheze kwa kabiri ariko ivyo ntivyabaye uwahoze ari umushikiranganje ajerwa agateka k'umukenyezi mu ntango z'ikiringo mfata kibanza muri ico gihugu ariwe Buare Bintu Fune Samake akaba kino gihe arongoye urunani koseme rujerwe gukurikirana iby'amatora ku izina ry'abanyagihugu abona ko ayo matora adakunda akabona ko bakwiye kuyungururiza ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwa gatandatu ngo byofasha kugira ngo hajeho inzego inzego zigenga zo kuyakurikirana ndetse hakaboneka n'umwanya wo gutanga amakarata y'itora abatora nabo nyene eh, bakaronka umwanya ukwiye wo kwitegura nari nabibabwiye yuko basaba kugiranira ibiganiro n’umushikiranganja jejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi abo nabo n'abanyagihugu ku mutumba sororezo hazone Muira komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bagizwe n'imiryango irenga ijana na mirongo itanu ni nyuma y'indwi imwe uwo mushikiranganje yishikiye kuri uwo mutumba wa sororezo aho yamenyesheje abahaba ko bari mu matongo ya leta akanabasaba ko boyavamwo vuba ibyabo banyagihugu batemera bakavuga ko ayo matongo ari ay'abasokuru babo nk'uko abari bituye umushikiranganje kuri uyu wa mbere babyiganiye radio isanganiro twe twaje ngaha umushikiranganje avuga yuko abantu baba mu gice cya sororezo ko indwi idahera tutageze ngaha ku kane twarashyize ngaha bavuga ngo twiyandikishe aho turataha uno munsi indwi nayo yaheze twaje twarengutse n'ubu batubwiye twiyandikishe rero twebwe niho twavukiye niho dukuriye none ubu uyeho kwitwa ha leta gute ko n'ababyeyi batuvyaye n'ubu ariho bakiri bafiseho n'amazu none twosha tuja hehe kandi dufiseho tuvuka bwaho leta igomba kunyaga twe tuhafite ibyemezo ko ari aho iwacu tukaba dufise imyaka mirongo irindwi mirongo icenda none wumva hoba hari hari aha leta gute kandi twe ari twavukiye twebwe tubona ko umenga turimo turarengaho ahubwo dusaba ubutungane buturenganure icyo twifuza dushaka ko duhura n'umushikiranganje kugira ngo tumusigurire neza ajya amatongo ko yacu kuko kuva kuri ba sogokuru ahubwo twaguye mu gahunda twumvise ko ari amatongo ya leta uno munsi jewe ndarenza imyaka mirongo itatu ndi hafi mirongo itanu niho ncumva ibyo bintu umuvyeyi we yamvyaye niho yavukiye se wiwe niho yakuriye niho none ayo matongo yo baraya leta gute nka bene gihugu turasavye ko tworenganurwa ubwa mbere ho tukakigwa tukabwigwa igituma aho hantu tuhakugwa ko ari iwacu cyangwa atari iwacu natwe tukerekana neza ko ari iwacu kuko ayo matongo bavuga yahora yatanga umutware nyanama hari kera none uno munsi hobara ha komine canke ha leta nabakora ubusuma nka burya bwabereye mu za maramvya kuko maramvya harabaye ubusuma bwinshi iyo caca kubigundura benshi bari bagira gute bagira banyagwe rero twe dusaba leta n'uyirongoye umukuru wacu nyene cubahiro Ndayishimiye Evariste n'umushanganje wa mbere yuko boturaba iki kibazo kuko ntitukwiye kunyagwa ari twebwe amatongo yacu ikamo gushika umunsi nya basokuru basokuruza eh, kuduga gusha kwitwebwe n'abana bacu turimbiye rero tukarimbura tukaraba cha tubona yuko harimo agatotizo nkuko rero nabibabwiye ntitwashoboye kuronka kuri telefone ndi ku masabo Clement ajejwe gutanga amakuru mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi kubera icyo gihe cyose twamurondera telefone yiwe yarizimije nari nabibabwiye kandi indongozi z'umugambwe senere ngo zarumvikanye ku kibazo cyo kutumvikana catumye bangirwa ibikorwa byo guhimbaza imyaka iniheze uwo mugambwe umaze wemerewe agator rwa sarongo SNL asaba intwara kutivanga mu bibazo by'abanywanyi b'imigambwe akaba yabivuze kuri uwa mbere mu kiganiro kubamenyesha makuru kubijanye n'integuro ziyo sabukuru hamwe n'inama rukokoma uwo mugambwe wimirije isabukuru yari ku itariki cumi n'icyenda nk'uko nabivuze mugabo ntiyabaye kubera yuko umushyikiranganji yararose urwandiko rwa bamwe mu bo dusangiye ibikorwa bamubwira yuko bobo kumbura agatima katananga ibyo ni ibisanzwe kuko turi abana b'abantu mugabo icyo nugira ko menyesha ngaha ni uko mu bisanzwe umushikiranganji nk'ujejwe intwaro guhanura gukebura ibintu bisanzwe kandi icyo gihe twarabonanye nawe turavugana uko tugiye kubigenza turabikora mugabo kumbure urwandiko kuko duhagarika ngo ntidukore iyo sabukuru ruba rwamaze gusohoka tutaraheza ibyo twariko turakora ibyo ni ibisanzwe mugabo mu bisanzwe amategeko ukuntu ari ubushikiranganji ntibwivanga mu bibazo byo hagati mu mugambwe nanone uko amategeko yubatse intwaro ishikirwa ikorana n'abajejwe guserukira umugambwe Iyo rero habaye abandi bagira ingendo yo kuza baraca ku ruhande bagira ibibagira biriya birashobora gutuma kumbura abantu batabibona neza mugabo ntabwo uzi ibere twaricaranye tubananya tuganira kuko ingendo yo kuyaga niwo muti urama w'ibibazo byose bishobora kuba hagati y'abantu hagati y'umuntu n'urundi niyo mpamvu rero turiko turatera intambwe tuje imbere ubu twese turiko turategurira hamwe ibikorwa ku itariki cumi na zibiri isabukuru turayikora twongere dukore najya koraniro kaminuza ku kibazo cy'uburongozi agaton rwasa arashima amajambo ashikirizwa n'indongozi ariko kandi agahamagarira izo ndongozi nyine gushyira mu bikorwa ayo majambo ubukene bw'ibitekerezo bishasha by'ibidandazwa biseseka nk'amavuta no kuboneka bizinze ni intambamyi ku ikurikizwa ry'ingingo ibuza gukoresha ah, amacupa ya plastic aba yarakoze mu gihe abadandariza amavuta mu isoko yakote ubidoga ko amacupa mashasha batekeramo adakomeye bikabatera guhomba abaguzi bo bibaza ko bazimbwa ku mavuta kubera izo bitekezo bigoye kuronka bagasaba bijejwe gufasha kugira ngo ibitekezo biboneke ku bwinshi kandi bizimbutse ahadandarizwa amavuta niho hanini hakoresherezwa ayo macupa mu isoko ya kotebu amavuta ategwa mu macupa y'ubwoko bubiri budasa ufatiye ku gukomera ayahora akoreshwa avamo amazi n'ayandi mashasha yoroshe cyane icyo abadandaza b'amavuta bemera ni ugukurikiza ingingo yo kudasubira gutekera mu macupa ya plastike yakoze ariko aho rero tukigura sengi safura ari ubwo twebwe twagiye gukigura kugisanga hariya muri ezine yacu bariya bandi bavandereza bakizanye tukigura wisa umukiriya nawe ajye kugura urabona amavuta ubu yaraduze yahora kuri simi sensa dushize ko nacaga ikindi cya wisa amavuta agiye kugwa muri seti mili sensa urumva ko ari ukurusha iyo yaciye iduga paraporo y'uko byari biri kubera ibi bikinju tukaca tubona ko ari ukutuvuna ikibazo kiragishinga n'abaguzi yari Omer Nduwayo nkaba rero ndabakengurukiye mwebwe mwese mwariko murakurikira hano makuru ni naho tuyagerejeje ku gihe cy'isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo ine n'itanu ndabakengurukiye mwese mwakurikiranye kuri mikoro mwari kumwe na Leonce bitariho turaja gusubira mu makuru akurikira makuru yo mu karere mwaramutse tubahani ikaze muri ano makuru yo mu karere tuyahere mu gihugu kibanyi cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aho ingabo z'uburundi zashyitse muri icyo gihugu kuri w'imana mu ntara ya goma muri wa mugambi w'inteko za afurika y'ubuseruko wo kurwanya abagwanyi ba m23 izo nteko z'uburundi zihambije za Kenya zabaye za mbere gushika muri ako karere nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru Actualité Poesede abashikijana bari muri izo nteko bazojanwa mu karere ka Sake na Kincanga n'ahandi mu karere ka Masisi nk'uko byategetswe n'inama zitandukanye z'abakuru b'ibihugu abaroberi ba M23 bategerezwa kuba batanguye kuva mu birindiro bigaruriye kuva igenekerezo rya 28 ukwezi guheze ariko ntivyubahirijwe ku rubuga intambara zirabandanya nk'uko bibandanya vyandikwa na actualité.cd uburundi bukaba bwaratwaye ingabo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko aho ziriko zikorana n'igisirikare ca Kongo kuba ikinyamakuru ca Kenya The East African igihugu cya Qatar kiriko kigerageza guhuza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cya Kongo kugira hagabanuke icyuka kibi kirangwa hagati y’ibyo bihugu mu kwezi kwa mbere ibiganiro byari bitegekanijwe hagati y'abo bakuru b'ibihugu ntibyabaye bikiba bitewe nuko umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Chisekedi atitavye. Ico gihugu cyo mu kigobe c'abarabu nticahengeshanije kugira gihuze ivyo bihugu bibiri bihurikiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'uko tubikesha the east african indwi iheze intumwa za doha zirongowe n'umushikiranganji w’ico gihugu ajejwe imigenderanire zari mu karere kugira zibonane n'abakuru b'ibihugu by'uburundi u rwanda Kenya na Angola umukuru w'igihugu cya Sudani y'epfo Salvakir yarabogoje mu mabanga abashikiranganji babiri wo kwivuna basi hamwe n'ujeje intwaro yo hagati ibiteye kubiri n'amasezerano y'amahoro yashyizwe ko umukono n'urongoye umugambwe utavuga n'umwe na leta Rick Machar kubwo ikinyamakuru The Monitor umukuru w'igihugu Salva Kiir yahonyanze amasezerano mu guha ubushikiranganji bwo kwivuna basi abava mu mugambwe wiwe mu gihe ubwo bushikiranganji bwegukira abatavuga rumwe na leta ya Sudani aho bwahaye ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu amakuru yo mu karere mu gihugu cya kenya uburongoye abatavuga rumwe na leta Raila odinga yatangaje kuri uyu w'imana ikirangamisi cy'amanama yo kurwanya leta ya kenya aho abatavuga rumwe na leta bashobora no kurwanya bimwe mu bihingurwa muri icyo gihugu hamwe no kugira imyiyerekano nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru tayifa leo urunani rw'abatavuga rumwe na leta ya kenya yamenyesheje ko leta y'icyo gihugu irongowe na william ruto itegekanya kugara amahinguriro y'uwahoze arongoye Kenya Uhuru Kenyatta na Laila Odinga igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi guheze Odinga yari yahaye umukuru w'igihugu ruto iminsi cumi n'ine kuba yasubiyemo ibyavuye mu matora hamwe no kugabanya ibiciro bituma ubuzima buzimba muri icyo gihugu ariko umukuru w'icyo gihugu yatangaje ko atategeko na rimwe ryotuma asubiramwo ibyavuye mu matora mu kurangiza no makuru yo mu karere mu gihugu cya tanzaniya ubusuma mu mashengero burateye impungenge abakozi b'imana aho bidogegwa ku bw'abanonosoye iby'inyifato inyigisho zitangwa n'abo bakozi b'imana zishingiye hanini kukwigisha kwigisha ibyo kubakana akazi hamwe no kurondera amatungo hako yibanda mu guhindura abantu kugira inyifato ibereye nk'uko byandikwa na mwananchi ikinyamakuru cyo muri Tanzania nubwo amashengero yagwiriye mu buryo bunyaruka haracibonekeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ikimenyetso cy'uko abantu badatinya imana Izo zashyikirijwe n'abakozi b'imana hamwe n'abanonosoye iby'inyifato bifatiye ku byabaye mu ndwi iheze aho abantu batamenyekanye binjiye muri paruwasi ya nurumu y'ishengero rya Katolika iri mu ntara ya moshi aho bagiye bibye agasanduku k'amashikanwa ni hano duciye dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere mwayashikirijwe na jewe anise niyo mukiza fadikanije na clovis niyo mugira ibihe byiza ahiwanyu.